بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Shomdan kelayotgan karvoni xabarini eshitib, uni yo'lini to'sishlik uchun 314 ta sahobisi bilan chiqqan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinadan Badrga 2-hijriy yil Ramazon oyining 12-kunida chiqdi. Payg'ambarimiz Madinadan tashqariga chiqqanidan keyin qo'shini bilan to'xtab, qo'shinni bir qator ko'zdan kechirdi. Hamda u yerda Baro ibn Ozib va Abdulloh ibn Umarlarni ko'rib, yoshlari kichkina bo'lganligi uchun, yosh bola bo'lganligi uchun ularni ortlariga qaytarib yubordi. Shomdan karvonni boshqarib kelayotgan Abu Sufyon Qurash karvonlariga tez-tez hujum bo'lib turganligi uchun nohata bir ehtiyotkorlik bilan ish tutdi. Karvon yuradigan yo'lga o'zidan avval odamlarni yuborib, yo'lni xotirjam yoki xotirjam emasligidan xabardor bo'lib turar edi. Badrga yaqin kelgan paytda Abu Sufyon karvonni to'xtatdida oldiga o'zi o'tib bir xabar olib kelmoqchi bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham karvonni qayerdaligidan xabari yo'q. Xabar topib kelishligi uchun ikki sahobasini, Busbus ibn Amr va Adi ibn Abi Zarbalarni oldiga yubordi. Shu vaqtda Abu Sufyon ham chiqib kelayotgan edi. Payg'ambarimizning bu ikki sahobasi Busbus bilan Adi Badr suvi oldiga kelganida, Badr suvi oldida bir kishi o'tirgan edi. Nandaroqda ikkita ayol suhbatlashayotgan edi. Ayollardan biri qachon haqqimni berasan desa, ikkinchisi yaqinda karvon o'tadi, shu yerdan o'tadi, shunda olib beraman dedi. Shundan har ikki sahoba karvon yaqin qolganligini xabarni bilishdi-da, o'rnalaridan turib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga qaytib ketdi. Ular ketishi bilan Abu Sufyon keldi u yerga. Kelib qarasa bir odam o'tiribdi. Boshqa hech kim yo'q, ayollar ham ketgan edi. Hali odamni oldiga borib turib Abu Sufyon bu yerga biror bir odam keldimi shu yoqani o'rtada? Hali kishi aytdiki, ana u yerda ikkita odam o'tirgan edi, ana ayollarning gaplarini eshitib turib ketishdi dedi. Abu Sufyon daholardan edi. U oddiy odam emas, nihoyatda bir hilakor, makkor odam edi. Ikkala sahoba to'xtab turgan, tuyalarini tushib turgan joyga bordida tuyalarning axlatini topdi. olib axlatni titib ko'rdi. Titib ko'ruvdi, tuyani axlatini ichidan xurmoni donalari chiqdi. Ya'ni qaysi arab qabilasi tuyalarini xurmo bilan boqadi? Xurmosini ko'pligidan. Faqatgina yasiribliklar. Demak, bu yerga payg'ambarimizni odamlari kelganligi va karvonni yaqin qolganligidan, yaqin karvonni kelishligidan xabar topganligini bildida, shoshganicha karvonga ortiga qarab qaytib ketdi. Abu Sufyon payg'ambarimizning qo'shinidan omonda qolmasligini tushunganidan Makkaga karvonni himoya qilishlik uchun Qurayshdan yordam so'rab odam jo'natdi. Bu ishga Domdom ibn Amr ismli bir kishini tanladiki, bu kishi nihoyatda odamlarni e'tiborini tortishlikka nihoyatda bir usta odam edi. Domdomga Abu Sufyon aytdiki, sen borib Makkadan menga yordam so'ra. Muhammadning qo'shinidan qutulaman deb o'ylamayman dedi. Domdom shoshganicha Makkaga qarab ketdi. Makkaga kirishlikka yaqin qolganida tuyosidan tushib, ko'ynaklarini yirtdi ikki tomonini, to'ntarib kiydi. Tuyasini burnini jarohatlab turib, tuyani oqqan qonidan tuyani o'ziga ham surtdi, qondan olib turib o'ziga ham surtdi. Uni ko'rinishini hatto bir vahimali bo'lib, xuddi urushdan zo'rg'a qutulib qochib kelgan odamning ko'rinishiga keldi. Makkaga kirishi bilan baqirishni boshladi. Alg'ov salg'ov, allatima tallatima Odamlar uni baqirg'iga yig'ilib kelib to'planishdi. Nima bo'ldi? Nima baqiryapsan desa, haligilarga javob bermadi. odamlar to'plangandan keyin yana yurib ketdi. Ketib borar ekan alg'ovs Alloh ta'ala tallatima yordam beringlar degan ma'noda. Bir joyga to'xtadi, yana odam to'plandi, odam ko'paydi atrofida. Nima bo'ldi? Nimaga baqiryapsan desa, yana indamadida to Ka'batullohni oldigacha baqirib bordi. Abu Qubays tog'iga ko'tarilib turib, yana baqirdi. Alg'avs alg'avs Allatimatal latima. Oxiri yetarli odam to'planganidan keyin Qurash karvoni xatardaligi Muhammad alayhis solomdan qutqarish uchun Abu Sufyan yordam so'rayotganligini xabarni aytdi. Bu Abu Sufyan boshqarib kelayotgan karvonni boshqa karvonlardan farqi avvalgi karvonlar ma'lum bir Qurashning sayyid boylarini karvoni bo'lardi. Bitta odamning moli bo'lardi. Endi bu karvon Alloh taoloning taqdiri Qurashdagi hamma savdogarlarning moli bor edi. Shuning uchun Makka oyoqqa turdi. Hamma karvonni himoya qilishlikka harakatga tushdi. Badrga chiqmagan Quraysh sayyidlaridan Abu Lahab. Uni chiqmasligining sababi Qurayshni sayyidlardan biri Abu Lahabdan qarzi bor edi. Abu Lahab unga sen meni o'rnimga chiqdim deb aytsang, Ya'ni meni o'rnimga karvon himoyasiga chiqsang, men sendan shu qarzimni kechaman. U rozi bo'ldi. Shu sababli Abu Lahab jangga nimaga karvon himoyasiga chiqmadi. Chiqmaganlar yana bittasi Umayyat ibn Halaf. Bilolni xo'jayini. Qurashning eng katta sayyidlaridan. Chiqmasligini sababi ajib bo'ladi. Badr g'azotidan avval, ya'ni hijratdan keyin, mana shu holatdan ozgina vaqt avval Madinadan Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu Makkaga kelib Ka'bani tavof qiladi. Sa'd Yasribni sayyidlaridan, biroq qattiq deya olmaydi. Umayya uni tavof qilayotganini ko'rib, musulmonligini bilib turib so'kdi, haqorat qildi. Shunda Sa'd Umayya qarab, "Sen meni so'kasan?" dedi. O'rtamizdagi ish so'kish bilan bitmaydi. Rasululloh biz seni qatl qilishimizni aytdi. Payg'ambarimizni havodan gapirmasligini yaxshi bilishardi mushriklar. Bu xabardan qo'rqdi. Qayerda dedi? Makkadami yo Makkani tashqarisidami deganida Sa'd bu haqida gapirmadi dedi. Ana shu xabardan xabardor qo'rqqanligi uchun, shu xabardan qo'rqqanligi uchun chiqmaslik niyati bilan Ka'baga suyanib o'tirdi. Ka'baga suyanib o'tirar ekan, hamma yugurib, harakat qilib yuribdi. Umayyat ibn Halaq o'tiribdi. Qurashning boshqa sayyidlaridan Uqbat ibn Abi Muayyad qo'liga atir ko'tarib kelib, Umayya oldiga kelib shunday tutdi. "Ey Umayya, mu'attillardan sepib oling" dedi. "Chunki siz ayollardansiz" dedi. Butun Quraysh katta kichigi karvon himoya qilishga harakat qilib tursa, siz o'tirib olasizmi dedi. Deganida turib harakat qildi, o'zini qatl qilishiga qarab chiqib oldi. Quraysh chiqishlikka tayyor bo'ldi. 950 yoki 1000 ga yaqin askarni tayyorlab, endi chiqamiz deyishdi-yu, lekin chiqishlikka ikkilanib qolishdi. Sababi Shu holatdan ozgina vaqt avval Quraysh bilan Kanona qabila o'rtasida, qabilasi o'rtasida bir mushkila bo'lgan edi. Kanonalik bir kishi Makkalik bir kishini qatl qildi, o'ldirib qo'ydi. O'lgan Makkalikni, Qurayshlikni akasi ukasini diyasini to'lab Kanonadan diya talab qildi. Kanona qabilasi o'ldirilgan odamni diyasini berdi. Shu bilan mushkila hal bo'ldi. Endi Qurayshligini o'ldirgan, diya to'lagan hali Kanonalik bir qancha vaqt o'tgandan keyin Makkaga kelgan paytda haliga diyani talab qilgan aka boya Kanonani o'ldirib qo'ydi. O'ldirib qo'ydida Ka'baga borib osilib oldi. Endi Kanona diya talab qiladi. Kanona urug'i Qurayshdan biz odamimizni o'ldirgan kishini bizga topshirasan dedi. Qurayshni izzati g'ururi tutib bermayman dedi. Shunday qilib Quraysh bilan Kanona o'rtasida mushkula paydo bo'lgan edi. Ana shu mushkulani eslab turib, Qurash agar chiqib ketib qoladigan bo'lsa, Makkaga Kanona hujum qilishlikka fursat poylab turgan edi. Yo birorta sayyidlardan bittasini asl qilib olish kerak Kanonaliklar, yoki Makkaga hujum qilishlik kerak. Shunda ular ikkilanib turganida ularni mana shu taraddudidan qaytarishlik uchun iblis keldi. Iblis kelib aytdiki, bu iblis Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hijrat qilganida orqasidan quvgan Suroqat ibn Malik suratida keldi. Islaymiz-a, payg'ambarimiz Kisroni bilay uzuylarini va'da qilgan. Suroqat ibn Malik Jush umurg'idan, Kanona qabilasining Jush umurg'idan. Aytdiki, men dedi, Kanona sizlarga hujum qilmasligiga kafilman, men sizlarni himoyamga olaman, bemalol borib kelaveringlar dedi. Ya'ni ularni mana shu ishga shijoatlantirgan kim bo'ldi? Iblis bo'ldi. Alloh taolo bu haqida Qur'onda shunday bir oyatlar nozil qildi. Va iz zayyana lahumu shaytonu a'malahum va qala la g'aliba lakumul yawma minan nas va inni jarun lakum. Bu Qurayshni mana shu ishlarga targ'ib qilgan doim shayton bo'ldi. O'shanda shayton ularga qilayotgan ishlarini chiroyli ko'rsatib, bu kun sizlardan g'olib bo'ladigan biron odam yo'q. O'zim sizlarning homiyingizman dedi. Shayton boshladi. Dorun Nadvada payg'ambarimizni o'ldirishlikka maslahat qilayotganda shayton kelib maslahat berdi. Badrga chiqishlikka Qurayshni shayton undayapti. Aqabada payg'ambarimiz ansonlar bilan bay'at berishganida shayton baqirdi. Uhudda payg'ambarimiz chuqur yiqilib tushganda shayton baqirdi Muhammad o'ldi. Qarang, bu mushriklarga maslahat berayotgan, yo'l ko'rsatayotgan, shijoatlantirayotgan kim? Kimlarni kimi ko'ryapti bu mushriklar? Shayton ularga maslahat beryapti. Chunki uchun inson bunday qarash kerak atrofida. Hali yo'l ko'rsatayotgan, maslahat berayotgan odamlari kim? Odam ko'rinishidagi shaytonlar emasmi-kim? To'g'ri qilyapsan, boblading, anday qil, manday qil dedi, o'zi asli surishtirib qarasiz, Alloh va Rasuliga umuman to'g'ri kelmaydigan gaplar gapirayotgan bo'lishi mumkin. Ularni mana shu Badr g'azotiga chiqishlikka shayton shijoatlantirdi. Shunday qilib Quraysh karvonni himoyasiga chiqib ketdi. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom hali Qurash qo'shini chiqqanligidan xabari yo'q. 314 ta sahobasi bilan hali ham karvonni yo'lini, karvonni xabarni istab ketadi. Tayyorgarliklar. ga xabar yetib borganidan keyin Qurash 950 yoki 1000 kishilik qo'shin bilan chiqdi. Ularda hammasi tuyon ustida. Yana 90 ta, 100 ta yeyishlikka ham alohida tuya olishib olgan. 200 ta otni o'zlari bilan olib chiqishdi. Ammo musulmonlar bo'lsa, urush uchun chiqishmagan bo'ladi niyati karvonni yo'lini to'sish edi. Shuning uchun bor yo'q 314 ta odamga ikkita ot, 70 dona tuya bor edi xolos. Urush uchun chiqqanda bunaqa tayyorgarlik bilan chiqmaydi. Bitta tuyani 3 ta sahoba almashib minib ketar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan tuyani sherik bo'lib minganlar Ali roziyallohu anhu va Abu Luboba ikkala sahoba bilan payg'ambarimiz Rasululloh bo'lsa ham hamma qatori tuyani navbatma-navbat minib ketyapti. Shundan ikkala sahobiy yo Rasululloh siz oling biz rozimiz, biz piyoda ketaveramiz deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlar mendan ko'ra quvvatliroq emassizlar. Men ham sizlardek ajr olishni xohlayman. Men ham sizlardek ajr olishni xohlayman dedi Imom Ahmad rivoyati. Lekin rasulullohni rahmatan lil alamin bo'lganini ko'raylikki, shu holatda ham odillikni ko'raylik. Endi buni ko'rib tarbiya topgan Umar ibn Hattob quli bilan tuyani minganda navbatlashsa, navbatlashsa hayron bo'lmaslik kerak. Chunki Rasulullohni Muhammadiy madrasasini talab edi Umar ibn Hattob. Tuyasi yo'qlar yo'lda oxirigacha piyoda yurishlikka majbur bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Quraysh qo'shin bilan chiqqanligini xabari vahiy orqali nozil bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sahobalarni jamlab turib, biz karvonni qas qilib chiqqan edik. Endi Qurash biz bilan urushgani qo'shin bilan kelyapti ekan. Ortimizga qaytamizmi yoki davom etamizmi? Maslahat beringlar dedi. Ashiru alayya ayuhannas. Ey odamlar, maslahat beringlar menga dedi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu turib, "Ya Rasululloh, Robbingiz buyrug'iga yuring. Biz siz bilanmiz" dedi. Rasululloh uni gapidan rozi bo'ldi, Abu Bakr o'tirdi. Payg'ambarimiz yana so'rab aytdilar. Menga maslahat beringlar ey odamlar dedi. Umar ibn Hattob turdi. Abu Bakr so'zidagi so'zni aytdi. Payg'ambarimiz undan ham rozi bo'ldi, Umar o'tirdi. 3-chi marta payg'ambarimiz maslahat beringlar odamlar nima qilamiz? Davom etamizmi yo qaytamizmi dedi. Shunda Miqdod ibn Amr roziyallohu anhu o'rnidan turib shunday bir so'zni aytdiki, bu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi. Badr kunida Miqdoddan shunday so'zni eshitdimki, butun dunyoni almashtirardi mana shu so'z meniki bo'lishligi uchun deydi. Nima degani bu? Miqdod roziyallohu anhu turib aytdiki, "Ya Rasululloh, Robbingiz buyrug'iga yuring. Biz sizga Banu Isroil Musoga aytgan so'zni aytmaymiz." Nima deyishgani bular? Izhab anta va robbuka faqatila innaha huna qa'idun." ana shu Ilyo Quddus shahri sizlardiki hujum qilaylik, shu shaharni olamiz desa, Banu Isroil aytgan edi. Ey Muso, sen va Robbing borib urushaveringlar, biz mana o'tirib turamiz degan. Biz unaqa demaymiz. Balki aytamiz, "Ya Rasululloh, siz va Robbingiz ikkingiz borib urushinglar, bizlar albatta siz bilan birga jang qilamiz" deymiz. Allohga qasam ya Rasululloh, agar siz birakul g'iymatgacha jang qilishga yursangiz, bizlardan birorta kishi ortga qaytmaydi dedi. Bu so'zni azamatini bilishingiz uchun birakul g'iymat nima? Birakul g'iymat Yamandagi bir mintaqa. Ana shu Birakil G'imat bilan Madina o'rtasida islomga dushman bo'lgan 14 ta qabila bo'lgan. ey Rasululloh siz bitta jang emas, 14 ta qabila bilan jangga hozir jangga kirsangiz, bizdan birortamiz ortimizga qaytmaymiz dedi. Shuning uchun hadis tirovisi aytganida dunyodagi hamma narsani mana shu so'zga almashtiradi degan. Payg'ambarimiz juda xursand bo'ldilar. Miqdod ham o'rniga o'tirdi. Endi yetarli bo'lganga o'xshaydi. Hamma roziga o'xshadi. Lekin payg'ambarimiz 4-marta ashiru alayya yuhannas. Ey odamlar, maslahat beringlar menga. Nima uchun? Nima uchun qaytib-qaytib so'rayapti? Hozir turib gapirgan sahobalarning hammasi muhojirlar. Birinchi marta payg'ambarimiz bilan birga ansorlar ham chiqqan edi. Qo'shini kattaroq qismi ansorlar edi. Payg'ambarimizda shunday bir o'y bor ediki, Ansorlar payg'ambarimizni Madinaga ko'chib keling deganida payg'ambarimiz meni himoya qilasizlar degan. Ular rozi bo'lishgan. Endi biz payg'ambarimizni faqat Madinada himoya qilamiz, Madinaning tashqarisida himoya qilmaymiz degan tushunchasi yo'qmikin ansorlarda payg'ambarimiz qaytib-qaytib so'rayotgan edi. Shunda ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, siz bizdan ansorlardan kutyapsizmi javobni?" dedi. Payg'ambarimiz ha dedi. Chunki ansorlar indamaganida hali. Sa'd ibn Muoz o'rnidan turib aytdi. Tahqiq biz sizga iymon keltirdik, sizni tasdiqladik. Siz olib kelgan narsani haqligiga ishondik. Sizga so'zsiz itoat qilishga ahd berdik, yo Rasululloh. Robbingiz buyurgan ishga yuring. Sizni haq din bilan yuborgan zotga qasamki, agar siz dengizga sho'ng'isangiz, dengizga yursangiz, bizlardan biron kishi ortda qolmay albatta siz bilan birga yuradi. ertaga dushmanga qarshi biz bilan yo'liqishingizni xohlaymiz. Bizlar jangda sabrlimiz. Shoyat Alloh biz tufayli sizning ko'zingiz quvontiradigan ishni bersa. Ansorlarning itoati xuddi kelganda ekanligini Sa'd namoz ta'kidladi. Bundan payg'ambarimizni yuzlari bir yorishib ketib xursandchilikdan xursand bo'linglar dedi. Alloh menga ikkita g'alabadan bittasini va'da qildi dedi. Yo karvonni olamiz, yo jangda yengamiz dedi. Bu to'rala sahobani gapirgan gapi bir xil chiqdi. Biz nima desak yuramiz. Lekin bu to'rala sahobani gapi qolgan hamma 314 ta sahobani fikri emas edi. Ba'zilari urushni xolamas edi. Ba'zilari karvon deyla olib qaysa yaxshi bo'lar edi, urushmasa yaxshi bo'lar degan fikrda edi. Buni Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Insonlarning ichida o'tayotgan narsani Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Va inna fariqon minal mu'minina lakarihun. xuddi mo'minlardan bir guruhi urushni aniq yomon ko'rib turgan hollarida. Va tavadduna anna g'ayra dati shavkati takunu lakum. O'shanday mo'minlar Alloh ikki toifadan karvon yoki qo'shindan birini sizlar uchun o'lja qilishga va'da bergan edi. Sizlar qurol-yaroqsiz toifa, ya'ni karvon o'zingiz uchun bo'lishini istagan edingiz. Lekin farq nimada bo'ldi? Xolamayotganlar ham Alloh va Rasulining buyrug'iga labbay deb javob berdi. Inekin Alloh taoloni shundan keyin Alloh taoloning nusratiga haqli bo'ldi. Qo'rquv, dunyo bo'lgan bo'lgan ta'ma bu insonni tabiati bor kasallar. Sahobalar ham odam bo'lgan. Ular ham qo'rqqan, xavotirda bo'lgan, dunyo ta'masida bo'lgan, lekin farq payg'ambarimiz buyurganda osib bo'lmadi, shunda Alloh taoloning nusratiga loyiq bo'lishdir. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum." Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, u zot ham sizlarga yordam berur va jang maydonida qadamlaringizni sobit barqaror qilur. Muhammad surasi. Rasululloh Badrga yaqin kelib, shimolda to'xtadi. Udvatu dunyo. Quraysh esa Badrni janubiga kelib to'xtadi. Udvatul quswa. Bular hammasi Badr mintaqasidan. Abu sufyon o'zini daholigidan Badrga yurmasdan Badrda aylanib o'tib ketdi. Uchala jamoat kimisi qayerda turganligini bir-biri haqida xabarga ega emas. Musulmonlar shimolda, mushriklar janubda, karvon bo'lsa umuman hech kim bilmaydigan boshqa yo'l bilan o'tib ketgan. Alloh taolay aytadi: "O'shanda sizlar Madinaga yaqinroq tarafda, ular ya'ni mushriklar yiroqroq tarafda Otliqlar, ya'ni karvon esa sizlardan quyiroq dengiz sohili bo'lib ketmoqda edi. Agar mushriklar bilan jang qilish uchun avvaldan va'dalashilganlaringizda biron muayyan vaqtga kelisha olmagan bo'lardingiz. Agar ittifoq qilishganda uchrasha olmasdi bular. Endi bu bu g'azotni Alloh taolo o'zi tadbir qildi. Payg'ambarimiz Qurayshdan xabar topib kelishlik uchun, karvondan xabar topib kelishlik uchun Sa'd ibn Abi Waqqas, Ali ibn Abi Talib hamda Zubayr ibn Avvomlarni yubordi. Bu sahobalar Badrga kelishganida Quraysh qo'shinidan ikkita bola suv olgani kelganida. Halirada tutib olib kelib musulmonlar muoskariga qo'yib qo'yishdi. Rasululloh namoz o'qiyotganda bu ikkovini so'roq qilishni boshladi. Sahobalar bu ikkovi boladan so'rayapti. Kimsizlar? Falonchi, falonchi. Qayerdansizlar? Makkadanmiz. Kim bilan keldinglar? Quraysh qo'shini bilan. Aytdi-ku, sahobalarning ba'zilari karvonda qolyapti. Yo'q, yolg'on gapirishlik. Senlar Abu Sufyonning karvonidansan. Urushni boshlash. Yo'q, Allohga qasam biz Quraysh qo'shini bilan. Oxiri uraverganligidan kaltakdan qutulish uchun bo'pti dedi. Bo'pti, biz o'sha Quraysh karvondamiz dedi, ini tek qo'yishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozini o'qib bo'lganlardan keyin subhanalloh, sizlarga to'g'risini aytsa urdinglar. Yolg'on gapirsa holi qo'ydilarmi? bularni bari musulmonlar karvonning umidida ekanligiga bitta dalil hisoblanadi. Abu Sufyon qochib ketdi. Karvon omonda mushriklarni qo'shini orqa tomoniga o'tib olgan odam jo'natdi. Bo'ldi, karvon qutuldi, qaytaveringlar dedi. Elchi mushriklarni qo'shiniga kelib xabarni aytdi. Endi Quraysh nima uchun kelgan edi bu yerga? Karvonni himoya qilganimni karvon qutuldi. Quraysh qo'shini orasida orqaga qaytamiz degan gap tarqadi. Banu Zuhraliklar, Banu Zuhra urug'i biz karvonni himoya qilgani kelgan edik. Karvon qutuldi, qaytamiz dedi, birorta kishi qatnashmadi. Banu Hoshim urug'ini kofirlari ham mol uchun kelgan edi, ular ham qaytishga taraddudga tushdi. Ba'zi kishilar qoldi Banu hoshimda Chunki Banu Hoshim urug'i Qurayshni tashab ketdi degan gap bo'lmasin deb ozgina odam qolganda ulardan bittasi Abbos ibn Abdul Muttalib ham qolgan edi. Hakim ibn Hizom Quraysh sayyidlaridan Utba ibn Robiya kelib aytdiki, "Ey Utba" dedi. Jang qilishlikka nima hojat bor? Mollarimizni qutqarish uchun kelgan edik, mollarimiz omonda. Agar hozir urushsak, kim bilan urushamiz? O'zimizni qarindoshlarimiz bilanmi? Ine, birimiz, birimiz ikkinchimiz akamiz, ukamizni o'ldirib, Makkaga qaytib borib turib, "Mana meni akam o'ldirdi, mana meni inim o'ldirdi" deb yomon ko'ramizmi? Bu jangda bizga hojati yo'q. buyur odamlar ortiga qaytsin bir yaxshilik qilgin dedi Utba bu gapga rozi bo'lib, "Ey odamlar" dedi Utba. "Mollarimizni qutqarish uchun kelgan edik. Mollarimiz omonda. Ortimizga qaytamiz" dedi. Shu bilan urush to'xtagan bo'ldi. Odamlar qaytishga harakat qilib qolishdi. Abu Jahl bu narsani xohlamasdi. Abu Jahl bu urush bo'lishini xohlaydi. da yagona bitta boshliq bo'lgan emas. sayyidlar boshqa. Unisi ham boshliq bo'lishni xohlaydi, bu ham boshliq bo'lishni xohlaydi, lekin yagona bitta bir itoatdagi boshliq yo'q. Mana shu fursat odamlar qaytaylikmi, qolaylikmi deb ikkilanayotganda, shunday bir shijoat bilan chiqsam, men boshliq bo'laman deb fursat ekanligini bildida, odamlarga aytdiki, qaytmaymiz dedi. Allohga qasam qaytmaymiz, 3 kun turamiz. jonliq so'yib yeymiz, sharob ichamiz. Butun arab qabilalari Qurayshning qanday izzat, quvvati borligini ko'rib qo'ysin. Qaytmaymiz dedi. Lekin odamlar qaytishni harakatini ko'rib turib, Abu Jahl Al-Amr al-Hazramiyni chaqirdi. Avvalgi darslarimizda aytdik, Amir al-Hadramiyni o'g'li Amr Hadramiy Abdulloh ibn jahs sariyasida nayza bilan otib o'ldirilgan edi. Birinchi islomda qatl qilingan kishi edi, mushriklardan. Abu Jahl aytdiki, "Ey Amir" dedi. "Seni o'g'lingni qasosini olmasdan Quraysh tashab ketyapti musulmonlar bilan urushmasdan." Dodi, hali Amir al-Hadrami noqulay havoga tushib qoldi. Qanday qilib uni o'g'lini qasosini olmasdan qaytishadi? O'zini yerga urilgandek his qildida, qo'shinning o'rtasiga borib yerga o'tirib olib turib, boshiga tuproq sochib, "Voy o'g'lim Amir, voy o'g'lim, seni qasosingni olmasdan tashlab ketishyapti qurashliklar Ey qurash agar sizlarni bolanglarni qasosini olish kerak bo'lsa, men sizlarni tashlab ketmas edim dedi. qurash noqulay ahvolga tushib qoldi. Chunki o'zini urug'idan bo'lgan bir kishini qasosini olmasdan tashlab ketishlik haqiqatan ularga ayb hisoblanadi. Odamlar ketishga talab qilganlari ham mana shu Abu Jahlning shu qilgan hiylasidan keyin Badrda qolishlikka majbur bo'lishdi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته